บุ๊กทูสี่สิบแปด Четиридесет и осем. 48. กิจกรรมระหว่างการพักร้อน Занимания през отпуската. Занимания през отпуската. หาดทรายสะอาดไหม Плажът чист ли е? Плажът чист ли е? เล่นน้ำที่นั่นได้ไหม Може ли да се къпим там? Може ли да се къпем там? เล่นน้ำที่นั่นอันตรายไม่ใช่หรือ Къпането там не е ли опасно? Къпането там не е ли опасно? ขอเช่าร่มกันแดดที่นี่ได้ไหมครับ Може ли да се наеме плажен чадър? Може ли да се заеме плажен чадър? ขอเช่าเตียงผ้าใบที่นี่ได้ไหมครับ Може ли да се наеме шезлонг? Може ли да се заеме шезлонг? ขอเช่าเรือที่นี่ได้ไหมครับ Може ли да се наеме лодка? Може ли да се заеме лодка? ผมอยากเล่นกระดานโต้คลื่น Бих искал да карам сърф. Бих искала да карам сърф. ผมอยากดำน้ Бих искал да се гмуркам. Бих искала да се гмуркам. ำ ผมอยากเล่นสกีน้ Бих искал да карам водни ски. Бих искала да карам водни ски. ำ ขอเช่ากระดานโต้คลื่นได้ไหมครับ Може ли да се наеме сърф? Може ли да се наеме сърф? ขอเช่าอุปกรณ์ดำน้ำได้ไหมครับ Може ли да се наеме екипировка за гмуркане? Може ли да се наеме екипировка за гмуркане? ขอเช่าสกีดำน้ำได้ไหมครับ Може ли да се наемат водни ски? Може ли да се наемат водни ски? ผมเพิ่งเริ่มหัด Аз съм начинаещ. Аз съм начинаеща. ผมพอเล่นได้ Средно добър съм. Средно добра съм. ผมเล่นได้ดีมาก Това ми е познато вече. Това ми е познато вече. สกีลิฟต์อยู่ที่ไหน Къде е ски лифтът? Къде е ски лифтът? คุณมีสกีมาด้วยหรือเปล่า Имаш ли ски? Имаш ли ски? คุณมีรองเท้าสกีมาด้วยใช่ไหม Имаш ли ски обувки? Imaš li s ki obuvki?